la vivo ne iras ciam glate. Cutime la dioi consideris sin mastroi de la homoi, cae condutis al tivui lausiae capricot. Prescau ciam la dioi ordonis alla homoi, punis dies eventualan malobeemon, cae altrudis al sian volon tutte malsimila istis la conduto de la nau instruistinoi el Parnaso. Ti amis cae estimis la homoin, nenia maltrudis sian volon. Per sia inspir metodo, la nau opo provis helpi la lernantoin mem lerni, porque pri diversai artoi cae scienzoi. La homoi admiris la instruistinoin, cae ciam bonvenigis ilin. Ciam oni admiras iun tut core, oni clopodas simili tiun. Do, la homo strebis farigi kiel eble pli sagiai, pli sanai pli creemai cae amemai, danche alla influo de tivui charmai estagioi. Iom post iom aperis ec homoi capablai inspiri aliuloin, char normale tien conducis ilin ilia desiro imiti la inspiristinoin. Do, la nau opo inspiris ancau la fiel nomatan arton de pedagogio. Tia maniere, parto el la lernantoi parigis instruistoi, kiwi instruis ontain instruistoin, kiwi instruis ontain, kai tiel plu. Intertempe, la plei multo e la aliai dioi, cutine malsatis la rapidan evoluon de la homa creemo, char ili ne volis che la homoi farigiu iliai rivaloi, cas observante la homoin, la dioi rimarcis che tivi farigias pli cae pli sanai cae belai. Intertempe la i creajoi fare de la homoi igis pli cae pli emociigai, cae parto elili ili surpassis ec tivuin de la dioi mem. Ancau la scienzae creagioi de la homaro estis evoluantai rapide. La historiae vercoi prescribis accurate cae fidele ne nur la gadoin de la homoi sed danca al tibui de la tioi. Tibui ci offendigis pro tio, pro tio, che la historia i vercoi ofte prescribis anca u defectoin, ca iliain eraroin. Do, multa i tioi malcontentis pri la maniero lauciu, la naufratinoi influis la homaron. Zeuso mem malcontentis pri la realigoi de siai nau filinoi, precipe pri tiui de Clio cae Uranio. Zeuso timis che Clio povus malcasi contindain eventoin el lia pasintezzo, dum Uranio povus informi la homoin pritio. tio che lia regno ne estos eterna. Iun tagon Zeuso alvocis ciuin dioin en sian maiestan nuban palazon sur la monto Olimpo. Tie li proclamis, «Mi ordonas alvi contraustari cae puni, lavanta in homo in qui ui desiras farigi similai al mi. La longa conflicto. La plei parto de la dioi ec giois pri la decido de Zeuso, char giuste tion ili de longe desiris, cae ec stigis, Aliai dioi simple indiferentis pritio. Ciel calbon coral dioi, logiantai en arbaroi, riveroi tai lagoi, simpatiis la homoin, sed iliai fortoi estis tre cae cutime ne curagis contraustari la tre potenzain dioin nur la nau instruistinoi el Parnaso audacis sen cache malobeni sian patron. Timiga cae fortega estis Zeuso, fulmon cae tondron li posedis cae manipulis, sed ciam li vidis larmoin en la oculoi de siai plea matai filinoi, li coro fantigis, cae tui li farigis tolerema, cae pardonema. Di al Zeuso, celc foie, shainigis, ne rimarchi la mano beemon de la nau opo, quancam li jai stigis la liain dioin, detrui au defecti multegain homain creajoin do la conduto de Zeuso estis capriza cae man facile antauvidebla, sam kiel la changianta montara vetero. Ricevinte la ordonon de Zeuso, multae dio dioi interconsentis difecti au neniigi la homain creajoin, cae malhelpi la laboron de la nau instruisti noi. Arrogantai cae ambiziai dioi, comenzi sali forni pli cae pli ofte, la varman homan compaton, en egoisman compaton de si mem. La sanigan homan scherzemon, ili aliformis tre ofte en malizan ironion pro la malizai influoi de tivui dioi. La rilatoi inter creemai homoi ofte shangigis draste. Iliai sentoi de admiro aliformidis en envion, ilia sincera helpemo aliformigis en malamican critichemon ambizio cae egoismo pli cae pli ofte aliformis la crean cun laboron en concuradon. Tiel creemai ge collegoi igis rivaloi, calumnioi cae mensogoi venenigis pli cae pli multain homain animoin famo cae mono farigis la cefai celoi de la homa creemo. Por famo cae mono, iui dancistoi cae musicistoi farigis tiom ambiziai cae concuremai, cili prescau ali formis siain publicain presentadoin en sportain attingoin iui dancistoi idis maldicai ciel scheletoi, porce iliai spinoi farigiu plicai pli flexeblai. Oni dire foie, la spino de iuna dancistino fracassigis sur la sceneio, cae si restis tie, sed mova, tum la publico estis applaudanta, supposante che si atingis la plei artezan curbigon de sia corpo. Iui musicistoi tremigis ludante per siai musiciloi po multega in horo in ciutage, gis la muscoloi de iliai manoi difectigis. Aliai exercis cantadon gis iliai gorgioi grave malsanigis. Por farigi fa mai ricchai cui istoi i uel pensi sal noga in set malsamigain maggiagin chi entusiasmigis la vientoin set samtem malsanigis timuin por farigi fa mai cai ricchai i cui vel qui intenzon incigi au remotiige l'alleganto in ansta tawe ilicropodis distri l'alleganto in per edechie alle blepli constermiga i manieros onitire i poeto ambiziante atingi ex originalezon sendis hazardan sin segvon de bortoi al literatura revuo cae subscribis gin. Shainas che tiel li aciris grandan prestigion cae ec lancis novan literaturan modon. Novai pentristoi cae sculptistoi strevis attingi originaletzon pere de sen senzae creagioi, cies presoi altigis cae mal altigis subite laula capricoi de rapide changeblai modoi. Oni dire uno el tivui laumodai artistoi, igis fama cae ricia vendante pentrajoin fare de lia simio, iuin li subscribis per sia propra nomo. Novai malhonestai politikistoi influis malhonestain historiistoin. voi ci presentis la homan historion tiel, che la homoi ne plu lerno el gi chiuin eraroin oni devus eviti, sed contrau chiui devus vengi unu generatio post la lia sem fine. Fiai dictatoroi avvidae e famo cae mono suferigis milionoin da homoi cae instigis al longae cruelae militoi antau in landoi quie existis democratio, mem sogemai politicistoi trompis cae suferigis sia in popoloin. Iu plida militoi, des plida armiloi estis besonatai. Novae scientistoi cae technicistoi, obsedantai prifamo famo cae mono, usis siain talentoin por crei armiloin. Iu pli evoluitai farigis la armiloi, despli cruelai farigis la militoi. Malitai dioi detruis au falsigis valora in antigvain documentoin, attestantain pri la verae historiae eventoi. Ili detruis au falsigis ancao documentoin antau vidantain la estontezon de la homaro, cae disvastigis opinioin de charlatanae astrologoi, civi devoi igis la energioin de la homo. Intertempe, la nau instruistino el Parnaso daurigis sia in cutima in agado in curage kai vigle helpis ilin ilia patrino mnemosino ti uci pli fortigis la memor capablo in de la etai infanoi tiel che ili povu memori facile cae nefor visceble cio nain, cio noni instruas alili, cun sincera amo cae entusiasmo. Deuso cae aliai caprizae dioi changis tre ofte siae condutoin concerne la homoin, sed la nau instruis inoi restis ciam fidelei al la homoi io postio clio comprenibis al la homo i la facton che la tiel nomata i dioi ne estis cio povai ca ilia regno ne estis eterna Danke al clio la homo i comensis paroli pritio che la tutan universon regas iu potenza sen corpa mistero, quiu estas la eterna fonto de vivo cae amo. La mondo changigis, venis tempo ciam Zeuso cae liai capricai familianoi tedigis pri sia longa turisma visito sur la tero, des plige ancau la homo i reciprocis tiun pedigion. Do la ali planetanoi decidis forlasi la teron, cae ali formigi en aliain estagioin ali loce. Iam passis multae iarcentoi de ilia foriro. Oni nescias ciu ili intensas reveni. Avible ili iam revenis cae sigas. Iliai iama aint fluoi, ju bonai, ju mal daure conservigas en mia socia vivo. Iui supposas che la boncorai inspiristinoi farigis angeloi por daure helpi la homaron eble ili ofte encorpigas en homoin qui vartas au instruas infanoin stimulante ties creemon. Ciu vi rimarcis cion multa infanoi capablas canti, danzi, pentri, modli, declami, fabeli, prepari fructo salato in construi castelloin. Domage che tion da cremo ofte perdigias, ciam la infanoi crescas, cae temptas ilin diversae ambizioi. Ciu